Laiškas kolosiečiams. Paulius Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus. Šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems kolosuose. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų tėvo. Nuolat melsdamiesi už jūs, mes dėkojame Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, Nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius, dėl vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jūs ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jūs, neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę. Jūs to išmokė mūsų mylimasis bendradarbis Epafras, kuris mane pavaduoja kaip ištikimas Kristaus tarnas. Jis ir davė žinę mums apie dvasios įkvėptą jūsų meilę. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jūs meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo, su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, kad elgtumėtės kaip verta viešpaties, ir jam tobulai patiktumėte, neždami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu, kad visokiojopai sustiprinti jo šlovės gale, pilni ištvermės ir kantrybės, su džiaugsmu dėkotumėte tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę Jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai ar viešpatystės, ar kunigaikštystės ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi. Ir jis yra kūno, bažnyčios galva. Jis pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką per jį sutaikyti su savimi visa, kas yra žemėje ir danguje. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais. Dievas dabar sutaikė jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akise šventi, tyri ir nekalti. Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišaknyje ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi, ir kurios tarnas aš Paulius esu. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnu Dievo man duotų paskirimu, kad jums iki galo atskleiščiau Dievo žodį, tą slėpinį, kuris buvo paslėptas amžiams ir kartoms, o dabar apreikštas Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios slėpinio garbės turtai skirti pagonims. Būtent Kristus jumise – garbės viltis. Mes jį skelbėme įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokiojopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. To dėliai ir vargstu, grumdamasis jo suteikta jėga, galingai veikiančia manyje.